umid bog'lab yaqin qolgan nusratga qadam qo'ydim men ham asta hijratga umid bog'lab yaqin qolgan nusratga qadam qo'ydim men ham asta hijratga oli qilay buyuk Alloh kalomin Alloh nasib etsin shunday xizmatga oli qilay buyuk Alloh kalomin Alloh nasib etsin shunday xizmatga alvido ey otajon alvido ey onajon o'g'lingizni kutmang endi aytmoq menga dargumon alvido ey otajon alvido ey onajon o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon boray men hidoyatni topganimda hijolatda kuydi jon uzoqlarda dinni ko'rib qochib qoldim din tomon Biz yashagan o'lkalarda shar'iy tuzum yo'q axir, xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon. Yovga qarshi jang qilishga yetakladi zamonam, hujjatlashib qutulmoqqa yo'q-ku axir bahonam, sog'inganda kelar deya kutmang otam ey onam, xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon. Hijratda ham mehringizni hayol qilib yurarman, istirobli yuzingizni o'ylab hayol surarman. bilmam balki har zamonda tushingizga kirarman hilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon islomimni tushundim u olmadim bu dinsiz sizlarni ham unutmadim ko'z o'ngimda chaqinsiz yonginamda bo'lmasa ham yuragimga yaqinsiz hilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon mening yurar bu yo'limni munofiqqa so'ylamang o'g'limizni toping deya hukumatga bo'ylamang ota-ona haqqini ham bilmadi deb o'ylamang, xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon. Nifoq ahli tarqalishni yoymoqda ijtihodga, oyatlarni o'qib ham kech qolmaydi jihodga, dinimizni qo'riqlashga turay endi ribotga. Xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon, bu makonda jannat tomon yetaklaydi har qadam. Shahodatga yetib do'stlar ketmoqdalar dambadan, bay'atlarin buzib ortga munofiqlar qaytsa ham xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon mujohidlar jamoatni qurdi tavhid ustiga bunday insof yo'lni mo'min ravo ko'rar do'stiga shu damda tig' urgim kelar munofiqlar ko'ksiga xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon saqlanishga izn bering nifoq bilan o'lishdan, hidoyatda turish yaxshi, isyonlarga to'lishdan, Allohga qul bo'lish afzal, sizga o'g'il bo'lishdan, xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon. Toshki mening bu yo'limni tushunsaydi qarindosh, mayli jihod qilmasa ham otmasaydi dinga tosh, faryod solib kuting mayli, qolmasa ham ko'zda yosh, xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon. Jihad menga rohat erur, sizga balki uqubat, uqubatni rohati bor, kelsa go'zal oqibat, sizga faqat dunyo kerak, menga esa oxirat, xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon. Odamlarni fitna dilin qoraytirdi nifoqdan, haqqa qarshi chiqarmidi, farqlasa ko'kni oqdan, qo'l ko'tarib duodaman haqqingizga yiroqdan. Xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon, kimki haqni topolmasa uning vaqti qarodir. Mahshargohga borar holda g'amga cho'mib borodir, oxiratni topay degan hasta dilim yarodir. Xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon, o'smirlikda muhabbatim tortmadi ishq sayliga, majnun axir dinsiz yashab yetolmagan layliga, suluvlarni yo'llarimga tushab qo'ying mayliga, xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon o'zbek xalqi mujohidni ortidan kuldi rosa siz o'sha yurt xalqi bilan toping mayli murosa maktublarim to'plamidan chiqar so'nggi xulosa xilofatga yetolmasam qaytmoqligim dargumon alvido ey otajon alvido ey onajon qaytmoq menga dargumon boray men ham rasululloh yo'lidan tutib har dam mujohidlar qo'lidan boray men ham rasululloh yo'lidan tutib har dam mujohidlar qo'lidan Firdavs oli makon bo'lsin murodim Mushtaralgan mudom o'ngu so'lidan Firdavs oli makon bo'lsin murodim Mushtaralgan mudom o'ngu so'lidan Alvido ey otajon alvido ey onajon Qaytmang endi qaytmoq menga dargumon Alvido ey otajon alvido ey onajon o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon Ko'paymoqda zamin uzra gunohlar to'xtamas hech fasod osi gumrohlar ko'paymoqda zamin uzra gunohlar to'xtamas hech fasod osi gumrohlar biz jangdamiz to'sib bunday fasodni bizga safdosh mujohidlar hamrohlar biz jangdamiz to'sib bunday fasodni bizga safdosh mujohidlar hamrohlar alvido ey otajon alvido ey onajon o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon alvido ey otajon alvido ey onajon o'g'lingizni kutmang endi qaytmoq menga dargumon